murazi yuko umumenyeshamakuru adashobora gushika hose kugira ngo amenye ibiriko biraba mu kibano ni muri iyo ntumbero rero radiyo isanganiro yabaha akaryo mwege mwese bakunzi bayo kugira ngo muze murashikiriza ivyumviro vyanyu canke eh, amakuru yo ngaho mu kibaniro canyu tutashoboye kumenya nuko rero abatelefona mwakura mu gashikiriza ivyumviro vyanyu mu rupasoni atagutyozanya canke atakukoresha imvugo eh, zidahesha icubahiro abaduhamagara muraduhamagara abakoresha muhora wa Econet eka abakoresha fixe kandi murashobora no guhamagara kuri mirongo mirongo mirongo ibiri ibiri na na kabiri kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ikiganiro aiwanyu havugwa maki cuno munsi kigiye kuremeshwa na jewe Jean Marie Vianney ndakumana tukaba turiko turafashanya na Elia Kadogo ari mu buhinga bw'ivyuma tubaye kaze umunywanyi wa mbere azamaze gushika ku murongo aro Alo ndakwaye mwiriwe muri komine gitanga abacamanza ni gute bagiye gukurikiza nk'urubanza rw'itongo baka amahera ngo nayo ngo nayinderuzwa mm. ibyo bintu nabyo nyine numva biteye amakenga kuko amakumyabiri n'abiri ari n'imiduga sinzi igituma umunyagihugu yaratsinze urubanza cyangwa baramuciriye urubanza mhm. bosubira kwaka amahera ngo nayinderuzwa abacamanza nibo bayaka kugira baze gushyira urubanza mu ngiro yego mm, amahera bakangana gute amahera bivana naho hantu ingene haba hangana mugabo urashobora gusanga basa nk'ibihumbi nka mirongo ine mirongo itanu irindwi urumva nk'ayo mahera ni menshi mugire mm. eh. uti musaba iki icyo dusaba icyo dusaba abacamanza leta ni uko yoba ariyo yobamenya kuko n'urubanza mukuru uca nta mahera biba byasabwa atarajyaho gushinga urubanza mukuru ukurikiza leta yaruciye mhm. idufashe ifasha abanyagihugu kugira ngo bashikane ah, baha amadeparasema ashika gukurikiza urwo rubanza rumva nk'ibihumbi mirongo ine mirongo itanu ari umuntu gasha mm. inzoga zo muri burarudi kweri mm. twararanguye inzoga z'ibiyeri kweri mm. umukiriya yinyoye basha umubirizi nyere bavuga ati nimba harimo tangawizi zari zirura ni ukuvuga abakiriya banyoye baca bazisesa baca bavuga ati ngo subiza amahera yanjye zararura cyane zarimo ibindi bintu ngo zararura ebara eh, zararura rwose nyine warashe zirya ndende canke burya buto buto primusi sebutande santirize mm nubu rero biracibonekeza canke ivyo biyeri vyaraheze ubu ubu zazina kenye twa twaziranguye zikenye twe tuvuga tuti nimba bariko baraduhasha zikore kubura tuyose rero dusange n'umubiri mm yego kwiri twari twarabudutu ata ntituzi ko muri burarudi rero hari icyo babivuga ko mm, muri muri burarudi canke abajeje intwaro nka ba musitanteri mubabwiye uti twe mu binyobwa twaranguye turabona birura mutubarize hari icyo bababwiye kuri icyo kintu twari twarose nkeyi bamwe bapfuye kunwa abandi barasesa tubasubiza amahera mm. urumva ubu naho kubera atazo turaronka ngo dusubire twumvirize ntibarasubira kuduha izindi nabyo dusubire twumvirize iyo biherera mhm, kumbure muri burarudi bashobora kuba bariko baradukurikira wosaba Mhm. ndawushimiye ntibyuhaririye n'ibindi nanjye nk'iyumvira abandi abankunda bagapfa kunywa abandi bakaheba nuko byagenze kwiye mhm. ndawushimiye cyane serge kuri aho makuru duhaye yabaye ngaho itaba murakoze cyane kutwakira muragize neza imana ibahezagire namwe ibahezagire mugire nijoro ryiza yamba mugende mhm. undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro aro Oui, allô aha umunywanyi yamaze gushika kumurongo murongo aro we aro aro mm, ndagwaye mwiriwe namahoro nuko ikiganiro ni ahiwanyu havugwa maki izo ntara umva muteko muratwumva neza kumbure abajejwe igisata cyo mu buhinga bw'ivyuma bazoraba ingene bashobora gushira ibintu ku murongo undi munywanyi ku murongo aro aro ndagwaye mwiriwe Ego no mahoro namwe ni sawa Mahoro ndi hakizimana bosco Eh twakuriye he bosco Mine burandu mutozo wa mungu Mhm ngai burambi ni sawa ariko bosco muri leta nimba umaze iminsi yumviriza bahamagarira abantu kujya mu makoperative kugira babarose ingurane ni amakoperative nka iburambi ahari mhm. kumbure rero ngira ngo ababijeje uravyumvise namwe barimye bikawa n'icayi kugira abazo barose eh, ingurane mushobe kwiteza imbere kubera nk'umuntu arwaye bamutegeka gutwara akabido k'amazi iryo vuriro rivuze ko riri hehe muri zone rugongo muri komine butaganza mm, zone rugobo eh, zone rugongo mm. rero umwarimu wacu mm. atwobirira ko atutegeka ko twogera dutwaye amazi twe kwivuza bagaca mu isengero bagatanga itangazo hanyuma rero abakirisi bakaza mm-hmm. misago Nestoria inkuru yari yamaze kwishikiriza murumva ko ku ivuriro ryo muri zone rugongo muri komine butaganzwa mu ntara ya Ruyigi hari ubukene bw'amazi aho ngo basaba abaza kuyivuriza kuza bizaniye amazi ku ngira ngo abajeje igisata c'amagara y'abantu muravyumva uko amagara nico kintu ca mbere cyo kwitwararika makado impinga kayove mu ntara ya rutana banyita odasi izina mhm. basanzwe bamenyereye ni sawa makado yego ndagomba mvuga ikibazo kimwe mm. hasa bo tuzanira amahera kuri izine kabisa kuri izine ya mugondo kugira ngo izo kuriha avase turonke n'amakaye twarakwishyura buri kubera turayakeneye kuko bavuga n'isango ntibaraza guhemba kuri iyo zino tubwiye novuga yuko ari ngahe bujumbura n'ay'igitega ego y'ikintu nagomba ashyikirijwe mm. ni ukuvuga mperuka mperuka ruguru nari naduze ku munsi wa gatandatu mm. ni ukuri byarantangaje ndiko ndagura ikintu cy'amamesa mm-hmm. amamesa nahora ngura ibihumbi cumi na bitanu agabido ubu kageze ku bihumbi mirongo ibiri na bitatu mm. none kanyakubahwa none ikintu nosaba abantu bajejwe intwaro mm-hmm. icyo kintu barakwiye gukiraba kubera nk'abantu ba ruguru benshi batarose utumesa nta bintu bigenda neza mm. ni ukuri kandi hariho nk'abantu bamenyereye kuza barigurira akaroborobo akanuza umugabo ubu uye ugura irobo ntushobora kuyironga mhm. ego ni ukuvuga ugomba amameso urarira uwo munsi udafite igihumbi ntibikunda rero uri umuntu ntawe nikora ntushobora kuyaronka ayo mahera none jide abadandaza mu bavuga ko badugije kubera iki abayadandaza mu bavuga ko bayadugije kubera iki ngo ngo ahapfa ngo ngo nabo nyine ngo ngo arabazimba ngo ngo bayarangwa ku mahera menshi kandi ngo akabashyikira ngo ku mahera menshi mm. hanyuma ikindi nacyo mm-hmm. ni ukuvuga n'ibintu by'inzoga ego baragerageza abajejwe intwaro baragerageza guhumiriza bajya aye abadandaza bato bato bajya kurangwa bajya bajya kurangwa ko aho bita amadepo mhm. mugabo ntibashobora kubahiriza itegeko ryasohowe na leta baguma bidugiza uko bashaka amusiteri n'ibihumbi bibiri n'atanu mhm. ikiyeri n'igihumbi n'amajana icyenda aho ni ruguru igitega mhm. ego ni ukuvuga nabyo nyine rero barakwiye rero kubikurikirana ego sige kuvayo narumvise yuko hariho bamwe bamwe bapfunze mugabo naho ibyo babikoze ntibabyubahiriza bagomba kuguma bidugiriza ibeye mhm. ego hanyuma ikindi cya nyuma mhm. bijya bintu byo kuragirira mu ruhongore n'ukuri barabiraba barabiraba biragoye biragoye abanyagihugu baguma bidoga baguma bidoga ati ntibobishobora n'ukuri mm, ariko baratanze ikiringo cy'uko itariki zine z'ukwezi kw'icumi ariyo itegeko rizoja mu ngiro eh, ngira ngo barabaha akanya ko kwitegurira uwo mugambi w'ikororera mu mpongore ego urumva kubera atamuntu muntu ahaririza umubyeyi kubera leta ni nk'umubyeyi wa twese mm. ndi mu ntara ya karosi komine shyomo mm. ntibavuge icyerekeye intumberi aho mbaye mm-hmm. uvuga jya niba ndihweza urabona yuko hari abantu bagize bafite imanza mu ntuze mu kiganza rw'ubutungane rero mm-hmm. kumva cyane bandanya jean claude ubusanzwe rero nawe kuko hariho bamwe bamwe usanga barashe ku matongo bungura urujya muri nzobere kwa minisitiri mhm. ariko mugabo wumva kugeza ubu inyishyu barayibuze mm. ikindi kuri jike nosaba nosaba yuko namba umwe umwe ashobora kuguma aho yaraye namba byogenda gute ni uko igihe nosaba yuko yoraba akabatunganiriza bigahera ko ndabona yuko ni icyuka kabisa ku mutumba mhm. uti rero abajeje gutunganiriza abantu baze barabatunganiriza hugiye aha icyumviro yari amaze kugishikiriza ndashika kumara iminsi ntembere igihugu eh. kandi zoshika no hiyi wanyu mu buraruko eh. kuraba cohoha mhm. ubona afata umuhoro yuwe yo eh. uracabaza ne connect haba mu guhamagara internet canke message oh biranyoheye cyane kuko niyo natwe dusanzwe dukoresha ino hagati mu gihugu reka rero mbazo mu mumanuko nawe numva ingene bimeze wiri kurabaza izere ivyo ndakubwiye urazi ko dufise abagenzi mu gihugu cose namo mpamagara eh.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 ni ukuri n'amahoro mm. naho nyine ndafitamo hariho bagwa nka biyago mhm. bariko baratwononera ingene musitanteri wacu ariko harakorera iyi komine ya kinyinya mhm. ntaje tuzovyihanganira batovye bamya abo nabo ni bande etade yabo witwa bagwankabyango hmm? ibanga hmm. mm, ikintu rero natwe ngaha iwacu mbona akagwari hmm? dufise ngaha muri komine y'iwacu mu kinyinya mhm. ikintu cerekeye amazi cerekeye amazi ni amazi ibido n'amadina idone yose yakinyinya mm. ni ukuri amazi yaruteye ikibazo nama aciye igihe kingana gutetade araciye imyaka itatu mutafise amazi ngaho wonye eh, umuringoti urumva itiyo yava mu ahantu bita mu mpota muri muri ntuze muri butaganzwa mm. ku birometero mirongo ibiri na bibiri kuva ngaho ivumwe mm-hmm. gasha yaracitse urumva bararundi mugira neza ugira ngo yadukorere byaragoranye mm. none ikidutangaza si ikindi ugiye mhm. kuvama muri ya mazi yo mu mwongamwe bita rusengo mm. utwara igihumbi n'atanu eh, ntubarihisha cyangwa n'abaca amahera muyahaba baba bagiye kuhavomera baguha igitasi babatoza ba komine usanga ariyo bagariye ku iryo bombo nyine eh, muri rusengo hariya ku mwonga mu mwonga mm, ayo mucamo icyo gihumbi n'atanu mucamo kiriha ku kiringo kingana gute baca baguha igitasi n'icy'umwaka umwaka wose Eh, isabune yaraduze tuyigura buri tuyigura amajyana atatu mm. amazi urumbitse nk'umwana ubona azana akabido akagaragara mm-hmm. kandi uraza ry'amazi nta robine iriko ntibayugaraguma atemba mm. ni ukuri nk'uko ugendana n'umwiza mugasa mugo ndibaza atade nawe uciriyemo Mm. icyo gihumbi n'atanu mugitanga ku kwezi ngira ngo oya ni mu mwaka mm, ku mwaka nako si bibi ko bumva babana igitasi yaja mu kigega cya komine ntihabura ibindi bintu aterera amafaranga mu iterambere rya komine basigaje gutoza uruzi rumpungwe mm-hmm, rumpungwe mm-hmm. Nige ngarutse Inde ugarutse Ndumana ja Claude Mhm Umva nagomba ico cerekerero cyo tubutungana Mhm Umva cyo nabikuye ko no kuvuga abonyene bapanya amatongo Mhm ubwo yuko bo baragiye basanga umva dufata bamwe bafise inka nabo bafise urumva n'uvuga yuko utazifise numva uwo wundi ntazi yuko ariwe yononye yuko aho hantu yuko bagomba mhm. yuko baza baraharagiye mhm. ni ukuvuga yuko rero bacu bajya kwa bopedi abaha ikomvokasiyo mhm. abaha ikomvokasiyo bobo bacu bahiga imbonerakure zo gufata uwo muntu opeki niba cyangwa zarungitswe n'uwundi muntu barungiswe n'umuntu uze ni ukuvuga n'uwa kabiri ku mutumba mm. none kanyosha aha iyo mu kanyosha hari abagenzi benshi babayo ba bose n'abandi amakuru bata yabaye ngaho kanyosha batamenya nayo kwira hose utuntu tumwe tumwe batamenye nagomba kuvuga njyana amakuru mhm, kaze karibu mm, amakuru mutamenye amakuru tangazo numvise muri paruwasi mu mu kanyosha mhm. barangisha ngo umuntu baratoye imashini turema mm-hmm. boraba biragomwe nk'iyo mashini bariko begeranya ibintu bijyanye n'ivy'imibano y'abakirisi mm. nk'ivyo oye bizoca bibanza kuryama urumva ntibizoca bigenda neza mm-hmm. bari abana bafite akaboko nk'ako virema bakabihebana ego nta hantu hose bagenewe kuyiba mugari urumva nk'abo mu bihebeye imana numva baba batugiriye nabi abakirisitu biba tugiye nko gusaba ijambo babibonye kuri mituwere honyine n'ahandi mukanari ngaho muri ibyo bice byo ngaho muri vire muri santire ntahandi hantu babonye nabonye vyaka mbe mm. murari mu tubarize nk'ababajeje kubikora mm-hmm. abikore vuba kuko biradufasha nka jewe nari mgiye muri asiatike baje kungonga kubera yego mwamwituye kuva ryari twamwituye ku itarike na zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa 2021 mm, n'ubu nta nyinshi muraronka n'ubu nta nyinshi turaronka mugabo bo twaburanye bakaza batubwira ngo itongo bararitsindiye mm. hama uyu munsi twebwe uyu munsi tukaba twararindire ko abantu bacu bore kugwa mm. ariko twarahebuye mm-hmm. ikizigiro rero dufise mm-hmm. ni ukuri nko ku makuru nyakubahwa umukuru w'igihugu ariko aradushikiriza mm. mu by'ukuri turafise ibyizigiro cyane ko agomba kuturengana kuko twararenganye abajyanane ntibakwiye kuwira radiyo kuri yacu isanganiro n'ukuri hatahagwamo umurongo warondera agakura niwo uca uguma uduga uduta ijwi radiyo rasanganiro rifasha kunyumva neza mworaba ko muzifasha mukabihindura mhm. sawa uragize neza Eh. mukaze mm, udushikiza amakuru ngawa muri mutimbutse asha dusuze ikibazo gusa cisima mm. ashige isima niyo yabaye ndasi byifashe gutejama ntiboneka canke irazimbye irazimbye ni mirongo itatu umufuko ugugu ibihumbi mirongo itatu mm. ivyo vyatangwe kuva ryari kumenga ura ku bihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu basha haraheze igihe kamaze nk'amezi nk'atatu Mhm. ariko umuntu washobora kuronka iyo yipfuza kuri ibyo bihumbi mirongo itatu nawe ushaka nk'imifuko nk'ijana mm. Mm, tugushimire cyane niba atakindi dushikiriza kuri iyo nkuru duhaye oya nta kindi gusa irindi byakanye n'ibinyobwa mm, ntungabe mutumuzi abafata akanyobwa ntibaronka jewe nagomba kuvuga kuri bijya bitangarote byerekana ibarabara mm-hmm. usanga hariko ibintu by'ibikaratasi mm-hmm. iyo umuntu rero ariko aragenda ntashobora kubona iyo adventure ubona babaza umuntu akubaza ngo ate yitwa ngo iki kubera haba hariko bijya bitera biteratasi bashyirako mm. nka tumanuka mu gisagara cya bujumbura usanga bari kubwira ngo nta gakayi ufite ko ku rugo rero usanga abakenyezi abana bayererana amacupa mm. ni ukuri abajejwe ku boraba eh, bakatunganya icyo kibazo kikava mu nzira ni ukuri umuntu ntagererane ibidaji n'amahera akabura aho agurira ikinyobwa mhm, urakoze cyane eh. dewo ndagushimire cyane dewo biramaze nk'indwi zibiri mm. havugiramo uwundi murongo niyo bivuze bikavuga bisumye mhm. bisuma na cyane cyane nka twebwe dukunda kumviriza nka nk'iradiyo twashyize nk'ama ku aho usanga byica mu matwi zose cyane mm. yego murabe muhinyanyura akantu iwana urazi yuko radiyo isangane tuyikurikirana gatanu kuri gatanu umwanya uwo ari wo wose mm, urakoze cyane john eh, hanyuma ikindi kibazo nacyo mm. eh, ntagira igihe nko muri ino minsi hoho aracika rwose cyane bikomeye mugabo bitangwe mu kwezi k'umunani nyine mugabo muri iyo minsi hose yacika mugabo yacika nka rimwe rimwe mugabo naho byarengeje mm. Ego. Mm, ndagushimire kumbure muri Gidezo iki kibazo bacumvise bazora bingira babafasha musuye kuronka amatara neza. eh nagoma ndabamenyeshe nakebwe akaradiyo ino kuri kwisanganira ntidukumviriza neza mm. iyo tukagize turagatera cyo usanga havugiramo yindi uwundi murongo mm E, muraba rero ngene muhinganyura kugira mhm. ngo turabategezanye neza tubumbanye neza kumbure ijambo sikongira ngo icyo kibazo benshi bagishikirije muri kino kiganiro nka twege kubera tudacika hose ababijejwe bazoraba ingene babatunganiriza eh. sawa sawa tugushimire nababwiye ko ejo ebana ejo ngashika ku kazi nta kindi kibazo nzoshikiriza ujeje igisata cyo mu buhinga bw'ivyuma atari kino kibazo mwashikirije oh mana yanje oh my god ha no munywanyi amaze kuva ku murongo yego hmm, nyarusa ugiriye amakuru dushikirije ngo ku butere ndabona n'abagenzanje babayo batamenya amakuru twumve ibyo ari eh, amakuru ngomba kubashyikiriza n'ay'imwaro mhm. kuko njyewe mu bisanzwe n'ihomba nyarusa utubwire eh, eh, ni amakuru atanga n'ibyerekeye ubutungane mhm. ikintu cyerekeye ubutungane n'ikibazo nguramutima mu gihugu mhm. yewe ubwanjye ndakirabira ko imyaka maze ndiko ndaburana mm. nkongera nkakibona aho nyine ku butungane nama ndiko ndagendera mm-hmm. ingene batwakira n'ingene babigenza mm. ikibazo kitogorana cyane nk'uko maze kugishikiriza uno munsi rugira kabiri ariko mm-hmm. ndakivuga mm. rero burya abantu bari mu butungane mm-hmm. ni ukuvuga n'abantu eh, bagoye cyane bagoye gute unyarusa ingene bagoye icyo kibazo kibazo abantu twama mu butungane kenshi mm. ah, hanyuma ikintu ashaka kuvuga kijyanye n'ubutungane mm-hmm. ingene batwakira ngira mm. ngo murabona haje umukuru w'igihugu yaheje akarira mm-hmm. ni ukuri urabye ugendera mu butungane mm-hmm. ni ukuri nta muntu n'umwe agenda mu kintu cy'ubutungane agenda yorohewe mm. urashobora kwirirwayo umunsi wose ntibatwakire mm. ariko mugabo ujya we aba yatwaye ikintu cy'igitire we bamwakira n'ingoga mm-hmm. aha matiyasi rero niba acarangiza kino kiganiro ndabashimire mwege mwese mwatwakuye muri kino kiganiro iwanyu havugwa amaki cy'uno munsi niyo ngabo jean marie yatwakuye ari muri eh, mu rutana aho bita hari ngenda kumana Serge atwakuye ari itaba hari Eric atwakuye ari gitega hari Swedi yatwakuye ari giharo hakizimana Bosco Burambi hakaba na Karutimana Jean Marie giharo hamwe na frank yatwakuye ari mu gihoshanga mu gisagara cha bujumbura hari kandi na desire yatwakuye ari mu kanyosha baltazaro yatwakuye ari mu cyankuzo Celeste yatwakuye ari mu kayogoro jean marie yatwakuye ari muri komine mutimbuzi hakaba na banki hamwe na Deo yatwakuye ari muri komine sare john yatwakuye ari muri komine kigamba hamwe na manirakiza jean bosco yatwakuye ari muri komine gisuru hari na emmanuel ndayisenga yatwakuye ari muri komine bweru hamwe na gahunda Mungu Mathias ahejeje kutwakura ari muri muri zone ya Buterere nga mu gisagara Bujumbura ari nawe yaciye asozera kino kiganiro ndabakengurukire mwege mwese mwari muteze abiri kiganiro ahiwanyu havugwa maki cuno munsi ndamushimire na Elia Kadogo twafashanije kuremesha kino kiganiro ari karafasha mu nka bw'ivyuma Jean Marie Vianenge ndakomana mwari kumwe kuri micro ndabasezere ndabifuriza kugiriro ryiza ariko nkayibutsa ko mukanye sase Jerome Hakizimana ndabona hari ari karikazanura aza kuboshetse kuri no micro aca babandanya bashikiriza amakuru mu kirundi iwanyu havugwa make